ad lavaret. Nem mwel e dout. Nem glev e dout. Nim gompren ret. Nim gan ret. Nom ke nem blijet. Nom ke nem fichet. Skrive ket neil de gile. Gomze kat neil gan e gile. Zelle na diontan e hunn. Zell dwain diante o-hun.